chapter 19. de in to ton Apollo enai in Corintho, Paulon dil thonta ta anoterica mere elthein es Epheson, kai hieron tinis mathetas, apen pros autus, e pneuma hagion elabete, pistusantes, hoide apon pros auton al ude e pneuma hagion estin e cusamen. Epente pros autus est te un e baptistete. Hoide epon est to Ioannu baptisma. Epente Paulos Ioannes men e baptisin baptisma metanoias to lau legon eston urcomenon met auton hina pistiusosin, tut esten eston Christon Iesun. Accusantes de e baptistesan esto onoma tu curiu Iesu. Cae epithentos autois tu Paulu tas ceras, elthento pnuma to hagion ep autus, el alun te glosais cae proa fetiuon. Esan de hoi pantes Andres, Jose decadua es el thonde es ten synagogen e pares iad zetor epi menas tres di legomenos kai pethon ta perites basileas tu theu hos de tinas esclerunonto kai e pethon kakologuntes ten hodon enopion tu plethus apostas ap auton aphorisen tus mathetas kath hemeron dia legomenos in te scolae turranu tinos. Tuta de egenita epi ete dua hoste pantas tus catoe ten asian acusae ton logon tu curiu Iesu iudaius te cae Helenas. Duna mes te utas tucusas epoie hotheos dia ton ceron paulu hoster kai epi tus astenuntas epi apo tu crotos autu sudaria e simicinthia kai apellasestai ap auton tas nosus tate pneumata ta ponera exorcestai ap auton Epe ke resan de tinis apo ton periur commonum judaeum exorciston onomad zain epitus econtas ta pneumata ta poneura ta onoma tu curiu iesu legontes horcid humas ton iesun hon ha paulos que rusei. Esan dea tines huioi skeua, judaioi archiereios hepta hoi tuta poiuntes apocryphon de ta pneuma ta poneuron, epen ton Iesun genosko kai ton Paulon epistamai, humeste tenes este, kai ephalomenos ep autus ha anthropos in ho ein ta pneuma ta poneuron, kai catercuriusan auton, iscusen cat auton hoste gumnus kai tetraumatismenus ec fugein ec tu oiku ecenu. Tuta de egenita gnoston passin judaiois te cae helesen tois catoi cusin tein EFESON cae epipesin phobos PANTAS autus cae emega luneta ta onoma tu curiu Iesu. Paloi te ton pepistiu caton ercanto ex homologumenoi cae anangelontes tas praxes auton, hecanoide ton ta periurga praxanton sun enigcantes tas biblus catecaion enopion panton cae sune pse fissan tas timas auton cae huron arguriu muriadas pente. Hutos cata kratos ho logos tu curiu euxanen kai iskuin hoste e rothe tauta etheta ha paulos ento pneumati diel thon tein macedonian kai achaian por iuestai es jerusalem epon hoti meta ta genestai me eke de me kai romain idein apostelas de est in Macedonian duo ton dia con un ton auto Timotheon kai Eraston autos episken chronon est in Asian Egeneto de Kataton Chiron ekenon Tarakos uk Oligos perites hodu Demetrios gar tis onomati argurokopos kapos poion naus argurus artemidos par ekato tois technitais urgasian uk oligein hus sun anthroisas kai tous pereta toyauta urgatas epen andres epistaste the hoti ectautes tes urgasias he euporia hemon esten kai theorete kai acuiter hoti u monon efesu ala skedon passes tes asias ha paulos hutos pesas metestesen hikanon oklon legon hoti uk esen theoi hoi dia keron genomenoi u monon de tuta dunue hemin tamuras es apelegmon elthein ala cae to tes theas hieron artemidos eis uthen logisthenae. Melende cae cathae resthae ten megaleo teta autes, hen hola he asia cae he oicumene sebatae. Acusantes de cae genomenoi pleres thumu ecradzon legontes megale he artemis efesion kai a he polis hole tes sug kuseos hor mesante homothumadon esto theatron sun arpassantes gaion kai aristarkon makedonas sun ekdemus paulou tu de paulu bu lomenu es el thein es ton demon uc eon auton hoi mathetai. tenes de, cae ton asiarcon ontes auto filoi pemsantes pros auton pare calun me dunai he auton es to theatron. Aloi men un, alo te ecradzon, engar he ecclesia sum cecumene, cae hoi pleus uc edesan tenos henecin sun ele luthesan. Ec de tu otlu pro ebibasan Alexandron, pro balonton auton, ton judaion, ha de Alexandros catasesas ten cera, e thelen apologestai to demo epignontes de hoti judaios estin phone egenita mia ec panton hos epi horas dua cradzonton megale he artemis ephesion catastelas de ha grammateus ton oclon facin andres ephesioi tisgar estin anthropos hos u gnosge ten efesion pollen neo coron usan tes megales theas artemidos kai tu diopetus anantireton un onton tuton deon estin humas catestalmenus huparkein kai maiden propetes prasein egagete gar tus andras tutus ute hierosulus ute blasfemuntas ten theon humon, e men un Demetrios cae hoi sun auto technitae ecusen pros tina logon, agoraioi agontai cae anthupatoi esen eg caletosan alelois. Ede te peri heteron epidze tete in te in nomo ecclesia epiluthesetai, cae gar cindun juamen in calestai staseus peri tes semeron, medenos aetiu hupar contos peri hu u dune somatha dunae logon tes sustrophes tautes kai tauta e pon apelusen ten ecclesian